mugan zinket juntan, peiola galde eta antxon anne jantziako txapan din. Hala, donke gaintzien, donke gaintzien, dena, bon. Ego gai, hoita amasai,